ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون نسيك تتكاب وينوا كتكان نكل أمة شهيدي كيشا حواتره سوى وليكفره wala hawataachiliwa kutaka radhi وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون na waliodhulumu watakapoiona adhabu hawatapunguziwa hiyo adhabu wala hawatapewa muhula وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون na walioshirikisha watakapowaona hao waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu watasema Mola wetu mlezi hawa ndio washirikishwa wetu ambao tulikuwa tukiwaabudu badala yako ndipo wale watakapowatupia kauli hakika nyinyi ni waongo wa alqau ila Allah yawma idhin salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na siku hiyo watasalimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu na yatapotea waliokuwa wakiazua. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adhaban fawqa al'adhabi bima kanu yufsidun, wale waliokufuru na kuzuilia njia ya Mwenyezi Mungu tutawazidishia adhabu juu ya adhabu kwa walivyokuwa wakifisidi. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Na siku tutakapowainua mashahidi katika kila umma wakiwashuhudia kwa yanayotokana na wao na tutakuleta wewe uwe shahidi juu ya hao. Na tumekuteremshia kitabu hiki kinachobainisha kila kitu na ni uongofu na rehma na bishara kwa Waislamu. Allahu akbar Allahu akbar La mhadharishe kila anayemkataa Mola wake mlezi kwa yatakayotokea siku tutakapomuinua kutokana na kila umma shahidi wa kuwashuhudia kwa walivyompokea mtume wa Mola wao mlezi. Na pindi akitaka kafiri kutoa udhuru hatapewa ruhusa ya kutaka kutoa udhuru wala hatapatikana mwombezi wa kumtengenezea maombezi kwa kutakiwa warejee waache sababu za Mwenyezi Mungu na kuwakasirikia kwani akhira sio pahala pa kutubia. Na wale waliojidhulumu nafsi zao kwa kukufuru watakapoiona jahanamu na wakataka wapunguziwe adhabu hawatojibiwa wala hawatoakhirishwa kuingia jahanamu hata dakika moja. Na waliowafanya miungu yao washirika wa Mwenyezi Mungu na wakawaabudu wataposema ewe Mola mlezi wetu hawa ndio washirikishwa wetu tulio tukiwaabudu kwa makosa basi tupunguzie adhabu kwa kuwapa wao baadhi ya adhabu. Washirikishwa wao watajibu, ama hakika nyinyi washirikina waongo kwa kudai kwenu kuwa sisi ni washirika wa Mwenyezi Mungu na kwamba nyinyi mkituabudu la kweli ni kuwa mkiabudu matamanio yenu tu wala sisi hatukuwa washirika kama mlivyodai. Nabii Isa alayhi salam amesema ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ni injili ya Matayo 7:21 hadi 27. Hapo tena wale washirikina waliomshirikisha Mwenyezi Mungu watasalimu amri, waikubali hukumu yake na yaondoke yale mawazo yao kwamba waliokuwa kiwaabudu yatakuja waombea na kuwakinga na adhabu. Waliokufuru na wakazuia wengine kufuata njia za Mwenyezi Mungu nayo ndiyo njia ya kheri na haki tutawazidishia adhabu juu ya adhabu wanayostahiki kwa ukafiri wao kwa walivyokusudia kuwafisidi na kuwapotosha waja wa Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, wahadharishe makafiri katika kaumu yako kwa yatakayowapata siku tutapowatolea kila umma shahidi wa kuwashuhudia, naye ndiye nabii wao ambaye atakuwa ni mmoja wao ili wawe hawana kisingizio. Na wewe ewe nabii tutakuleta washuhudie hao waliokukadhibisha. Na tangu hivi sasa hapa sawazingatie. Sisi tumekuteremshia wewe Qurani ambayo ndani yake kila kitu kimebainishwa kwa haki na ndani yake umo uongofu na rehma na bishara ya pepo kwa wenye kuifuata na kuiamini.